كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo došli do 81. hiržetske godine. U, te, u toj godini, te godine, Ubejdullah ibn Abdul Malik ibn Mervan osvonio uh, Kurejkilu, zatim su muslimani u tom svom pohodu zarobili, odnosno e, mnogo plijena. Te godine je ubijen Bekir ibn Mošah, ubio ga Buđer ibn Varqa Suremi, a Bukir je bio jedan od emira, dakle poznatih po, po hrabrost. Zatim je se zbog toga naljutio, naljutio jedan od njegovog naroda, Bukira ibn Mošaha, po imenu Sasa ibn Harb al-Aufi Suremi, pa je ubio Buđera ibn Varqa time što ga je ubo nožem, a dok je on, odnosno vremen, dok je bio u gostima kod Muheleba ibn Abi Sofre. Zatim je odnešen svoju kuću, ovaj je bio uhapšen, pa su sa sa doveli kod njega, on kaže, spustam u glavu kod moje noge, stavio me onaj e, nogu na glavu, zatim ga je probao svojim kopljem kao dakle onaj e, kazna za ovo što je od njega pokušao ubiti, u stvari umrlo je i jedan i drugi su umrli nakon toga događaja. Neki kažu da mu je bilo rečeno, da mu je Enes Ibn Tarir rekao oprosti mu, ubio si Bekir ibn Ubeša, a ne tako me Allaha neću, kaže, umri, umri, umrijeti dok, a, da ovaj ostane e, živ. Ove godine se proširila fitna Ibn Lešasa. Ja sam prošli put to malo možda i napomenuo. Naime, razlog toga je bio što Ibn Lešas je bio omražen kod e, Hadžađe, onaj Sehafija. Mrzio ga je, Ibn Lešas je to znao, kad je vidio Hadžađ, da njegova vojska napreduje i da Ibn Ešas stvarno jak vojskovođa i da uvodi vojske u zemlje Ratbila, to je Turkmena. I kada je zauzio jedan dobar dio njegove teritorije, zatražio Ibn Ešas, odnosno napisao Hadžađu pismo u kojem je dakle, zatražio od njega odmor, pauzu i da ne ulaze sa borbama u zimu, jer se vojska izmorila i u zim neće, jer po zim neće moći nastaviti borbe u zemljama Turkmena. A onda je Hadžaž njemu odgovorio također u drugom pismu, smatrajući njegove stavove ništav, ništavnim, zatim ponižavajući njegov razum, potvarajući ga da je kukavica, da bježi od rata, zatim u istom tom pismu naređuje mu da nastavi pohode onaj, na teritoriju od Retpila. Zatim je iza toga došla, došla drugo pismo, pa treće pismo i u svakoj, da, svakom pismu on njega vrijeđao i on njemu kaže ti si sin one koja plete, dakle, tebi ne doliko ništa drugo osim da budeš poput žena u tom smislu. Ti si varalca, ti si murted. Nastavi tamo, kao što sam ti rekao, uvlači se sve više zemlje e, neprijatelja. Ili ću ja preuzeti nešto što nećeš moći, kaže, ti podnijeti. Kažem, Hadžar je mrzio Ibn Ešasa. Smatrao ga je ahmakom, smatrao ga je zavidnikom. Zatim, uvijek je govorio kako je njegov e, otac, onaj Ešas, Eh, razapeo Osmana, da ga je on, dakle, jedan bio od onih koji su ga ubili i tako dalje, i da je on bio koji je doveo Ubejdullah ibn Zijada ili naveo ga protiv muslima ibn Akhila da ga ovaj ubije. Kaže eh, Hadžađ, nikad kaže nisam vidio Ibn Ešasa, a da nisam kaj pomislio, da nisam poželio da ga ubijem. Kad je Hadžađ napisao ovo pismo, razmijenili su jedan i drugi dakle, onaj, poštare ili pismonoše, pa se Ibn Ešas naljutio i onaj, rekao za sebe, kaže, ovo ne dolikuje da se piše nekom običnom vojniku, a neka da se piše meni na ovaj način. Zatim je spomenuo on njegovog oca po tome kakav je bio plemena Sekif, zatim da je bio e, kukavica, to jeste da je žena od Šebiba Gazala povela vojsku i savladala Hadžara i njegovu vojsku, da ga treba biti sramota to što izgubio od dakle, žene kao vojskovođe. Kaže, Ibnešas je nakon toga ušao među svoje vojske, on stao među svoje vojnike i rekao im šta od njih traži Hadžađ, zatražio od njih, odnosno kako Hadžar traži od njih da nastavi pohod dok je Ibn Ešas imao e, namjeru da popravi, odnosno da sagradi, da uspostavi svoju vlast, on gdje je došla njegova vlast ko, u država od Turkmena, to jeste pod vodstvom Retbila, a da Hadžar od njih traži da oni nastave. Dakle, da osvajaju grad po grad dok ne dođu na domak Retbila, da njega, onaj, njegovom takozvanom veličanstvenom gradu, Medinetul Azma, da, i, da ga opkole i tako dalje. Kaže, ljudi se zbog toga, odnosno vojska se zbog toga onaj, e, pobunila, kaže, tako nam Allaha, nećemo se nikada pokoriti Allahovom neprijatelju Hadžađu, nećemo ga slušati, nećemo mu se pokoravati. Kaže, Buhanef, prenosit ćemo Tarifa ibn Amira, ibn Uajla ili Kenanija, da ga je njegov otac posticao na to, a bio je, kaže, onaj pjesnik, bio jak govornik. Pa je rekao, za primjer, Hadžađa, da on ima, dakle, svoje mišljenje, da mi imamo svoje mišljenje, I on kaže svom sinu, e, slušaj, hađač ti, hađač hoće da te navede na nešto, kao što Arapi kažu, ahmel abdeke alal feres fe in helek helek, wa in neđa felek. Ti, kaže, pošalj svoga roba na konjima, to jeste nek se bori, ako pogine, pogine, ako pobjedi, tvoja je pobjeda. Kaže, vi znate da ako vi pobjedite ovim ratovima, da ćete samo, kaže, povećati njegovu, njegovu onaj, vladavinu, ako poginete, vi ste samo, kaže, neprijatelji koje je on uništio onaj na, ta, na tom putu. A onda su povikali u glas, kaže, svrgnite hađađa. Svrgnite hađađa, svrgnite hađađa, pa su ljudi koji sa svih strana po, povikali, svrgnite Allahova neprijatelja, onda se okupila Drahmana ibn Ešasa i dali njemu prisegu e, u zamjenu za hađađa. Ovo se također naziva šta? Haridžizam. Oni su bili Haridžije. Međutim, u tom, dakle, u toj čitavoj zbrci, nije niko spomenuo Abdu Melika ibn Mervana, pa Ibn Ešas poslao u Retbilu e, sa njim da e, napravio je onaj ugovor, odnosno primir je, i onda mu ponudio, dakle, Ešas, Ibn Ešas nudi je Retbilu, e, namjesniku ili vođi kralju Turkmena, da se njih dvojice zajedno suprostavije protiv Hadžađa i da neće ratbil nikad više plaćati harač, to jeste neće davati zekijat, neće ono što dakle proizvede. Zatim je Ibn Ešas krenuo sa svojom vojskom prema Sađestanu. To jeste prema samom Hadžađu. Sprema da se bori. Kada su doš, došli na pola puta, onda su povikali ponovo, svrgnuli smo Hadžađa, svrgnuli smo Ibn Mervana. Dakle, svrgnuli su oba dvojicu. Pa su ponovo dali prisegu Ibn Ešasu, da je on totalni halifa, generalni halifa, umjesto Abdul Melika ibn Mervana i dakle njegov namjesnik Hadžar kao više nije bitan. Kaže on im je dao priseku na Allahovu knjigu sunet Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, zatim da će svrgnuti imame zablude, da će se boriti protiv e, nevjernika, a onda su kaže oni svi jedan po jedan davalom prisegu, potvrdili potvrdili taj njegov onaj stav. Kad je došla ova vijest do Hadžađa, dakle šta su onaj uradili, kako su ga navodno oni svrgnuli, kako su svrgnuli Ibn Mervana, napisao je Abdelmeliku Ibn Mervanu saopštavajući mu, on saopštio mu je tu vijest i kaže čim prije možeš spremiti vojske, pošaljim vojske da se uguši ta fitna, da se uguši ova pobuna. Pa je Hadžađ onaj e, nastavio svom pohod, došao do Basre, a do Muhaleba je došla vijest o Ibn Ešasu, pa mu je napisao, dakle Muhaleb Ibn Abi Sofre, napisao Ešasu, onaj, opominjući ga, dakle želi da ga vrati u tabor, napisao je također jedno pismo, jedno pismo Hadžađu, a između ostalo što je napisao Ibn Ešasu kaže, ti si, kaže, postavio, kaže, svoju nogu, odnosno pripremio svoje noge za dugo putovanje, i najbolje bi ti bilo da ostaneš dio umeta Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pogledaj, kažu sebi, nemoj, kažu, uništavati sebi, nemoj, kaže, da se proljeva krv muslimana i da se razdvaja džemat muslimana. Nemoj ti biti razlog da se razvoji džemat muslimana. A što se tiče, kaže, ugovora, odnosno prisega koju ti dao u Hadžađu, koji je dao Abdulmeliku, ti trebaš da čuvaš tu prisegu jer to obaveza dakle, o tvom vratu. To isto kod nas kad kažeš zaklinjem se ili zavjetujem ti se. Dakle, zavetuo sam se i uzimam tebe, odnosno uzimam se onaj taj i taj za, pomozite mi reći, za, za vođu i tako dalje i zavetuješ se i dadneš čovjeku na znanje da ćeš mu se pokoravati. Kod njih ti to bilo, dakle, mnogo teži, dakle, mnogo teži tip kad se kaže dali su beju, dakle, sama beja e, značila je totalnu pokornost, što se kaže mekrehu i onaj u svakom stanju, u lošem i dobrom stanju. Kaže, ako, se, ako budeš rekao da se bojiš ljudi i preče da se bojiš Allaha mimo ljudi, nemoj da sa, pred Allaha staneš, da si proljevao krv, da si dozvoli ono što je haram i neka je salam na tebe. Pa je Muhelleb napisao Hadžađu, a zatim kaj stanovnici Iraka su krenuli prema tebi poput bujice, dakle sa svih strana, ništa i neće zaustaviti. Iračani kada krenu, oni su, kaže, žestoki, nego najslabiji su kada dođu do svojih žena i svojih sinova, a onda ih kaže pusti, neka uživaju sa svojim ženama, neka pomirišu kose svoje djece, a onda ih kaže nakon toga napad. Dakle, Muhelleb savjetuje Hadžađa, nemoj se suprostavljati Ibn Ešasu, nego pusti Ibn Ešasa, neka uđe, dakle, u Irak, neka uđe onaj, u Kufu i u Basru, i nek se pomiješa, dakle, nek, nek dođu svojim kućama, nek imaju osjećaj da su oni šta, pobjedili, da su oni osvojili ponovo Irak. I kaže, kada već se zadovolji sa svojim ženama kad potrži havlet i kuvet i kad se već ono zabune svojom djecom, onda kaže ti njih napadni i onda ih očiste, odnosno Irak, od njih. Kaže Hadžađ, kaže Allah što je ti učinio je, neću tako me Allaha, ne želim da o tome razmišljam, razmišljam nego ću onaj dogovor se sa Abdul Melikom, to jeste da nastavi, odnosno da se pripremi za boru protiv, protiv njih. Kada je Melika došla ova vijest, bilo mu je pravo nezgodno, jer znao je da e, svjetina koju on poveo da je bilo otprilike oko 150.000 i sad zamislite sad znači 150.000 ljudi spremnih za rat, a posebno kad se radi o kome o, koja skupina? Haridžijama. Jer smo govorili kad je Šebib i njegova žena Gazala, koliko su imali ljudi? 100, 200, 300 ljudi, ili hiljada, pa znala se suprostaj koliko? stotine hiljada. Nisu se bojali. Dakle, hrabri ljudi, ili što bi rekli mi blesavo hrabri, odnosno blentavo hrabri ljudi. Kaže, pa je poslao po Halda ibn Jezida ibn Muaviju, saopštio mu onaj pismo od Hadžađa i on njemu kaže, Amir Mu'minin, ako se, kaže, to desilo sa strane, odnosno ako su oni krenuli sa strane Haras, Horasana, onda trebaš se bojati, ako su krenuli sa strane, nemoj ih se bojati. Zatim je, kaže, Abdul Melik pripremio svoju vojsku iz Šama i poslao prema Iraku da pomogne Hadžađa. Spremio je u tom svom, odnosno u tom svom pohodu i sam Ibn Ešas je bio spreman uh, jer poveo je, kažem, veliku, veliku vojsku, a ta vojska je sačnjavala otprilike 153.000 boraca, otprilike 33.000 konjanika i 120.000 pješaka. Hadžađ je krenuo sa svojom vojskom iz Šama prema Basri, prema Ibn Ešasu i kad su došli do Tostara, Pred njega je došao Mutahir ibn Hayy el-Kabi, jedan od emira dakle, koji je predvodio njegovu vojsku, također Abdullah ibn Zumejt, drugi emir, i kad su došli do Dejla, onaj Ibn Ešasova, dakle ta, to čelo vojske, je već došlo, susrelo se, odnosno, sa njima. Bilo je nešto oko 300 konjanika, predvodio ih je Abdullah ibn Eban al harthi i, dakle, e, prvi dan, prva borba se desla na prvi dan Kurban Bajrama, Ha, jel da je? Da, je to čudno, ali... Vladavina. Kaže, na Duđelu, pa je Hadžađova vojska izgubila tu bitku e, od Ibnešasovih, odnosno Ibnešasova vojska je pobila mnogo od vojnika Hadžađovih, otprilike 1500 ljudi poginulo je samo u tom prvom dodiru. A onda su, kaže, navali na njihov tabor, vojni tabor, pa su onaj, rastirali njihove konje, zauzeli njihove imetke, i ovaj, ovaj Haber došao do Hadžađa, kako je njegova vojska već izgubila u prvom susretu. Hadžađu nije bilo jednostavno jer Hadžađ nije navikao da gubi, nije prihvatao gubitke. Kaže, o ljudi, vratite se u Basru jer bit će vam jednostavnije za, za vojnike. Pa se, kaže, ljudi vratili u Basru, a Ibn Ešas ih je pratio sa svojom vojskom. Koga god su stigli, nažalost njega su ubili, a onaj koga god su vidjeli da se odvojio negdje, on bi ga onaj uništili. Hadžadž je također pobjegao. Sve dok nije došao dakle, na jedno mjesto gdje se onaj, u tabori sakrio se sa jednom količinom, odnosno jednim brojem vojnika i on kaže Allahu dragi, kako je Muhalleb znao kako se treba boriti. To jest da sam ga Bogdan poslušao, da sam pustio račune da odu kod svojih žena se potroši i da se onaj zabavi svojom djecom. Jeste, da se zabavi svojom djecom, onaj bolje bi bilo i kaže da je u ovome pohodu Ibn Hajar, odnosno Hadžar ibn Usuf, potrošio 150 miliona dirhema. Znaš, znači 150 miliona dirhema. Dakle, potrošio samo ovom pohodu. Toliko ga je koštao taj pohod. Zatim je iskopao kanal oko svoje vojski, onda kad došli stranici Ira Iraka, ušli su u Basru, spojili se sa svojim porodicama, zabavili se svojom djecom, Ibn Ešas se ušao također u Basru, obratio se ljudima, a oni su mu dali prisegu i u toj prisegi uh, oni su svrgnuli Abdul Melika i njegovog namjesnika Hadžađa ibn Jusufa. Kaže njima ibn Ešas, Hadžađ nije bitan, dakle nema od njega ništa, nego dajte se pripremite da idemo prema Abdulmeliku da se borimo uh, protiv njega. Pa su onda kada je stanovnici Basre okupilo njega, između ostalog svi fakihi, sve, sve karije, šejhovi i omladina stali su na stranu Ibn Ešasa. Zatim Ibn Ešas naredio se oko Basre iskopa onaj kanal, da bude kao neka prepreka. Sve se ovo dešavalo zadnjih dana Zul Hidžeta. Dakle, opet govorimo o svetim mjesecima. Ljude je predvodio Isak ibn Isa, Fahe Harija. Kao što spominje, kaže, Lovahti Ebu Mašer, Allah najbolje zna. Ove godine je Musa ibn Nasir e, napadao na arapski Magreb pod vodstvom ili pod zastavom od Melika, to jeste krenuo na zemlje Andalosa, pa je osvojio mnoga mjesta i dobro se onaj dobro se uvukao u zemlje Magriba dok nije došao do uh, onoga Tihog okeana. Ove godine je preselio Buđer ibn Varqa Saraimi, jedan od uglednika Harasana, jedan od vođa od Emira koji se je borio. Ona je čitav svoj život, ubio ga je Bekir ibn Vošah. Zatim ove godine je preselio Suvejd ibn Gafla ibn Auseđa ibn Amir, Ebu Meja Džafi al-Kufi, učestvoje na Jermouku, bitka jer na Jermonku je bila na početku dakle onaj života, odnosno na početku Hidže to jest na početku onaj e, kad su ashabi, Allah poslanik došao u Medinu. Prenosio je hadis od ashaba, bio je jedan od dakle veoma starih ljudi, kaže da je rođen one godine kad je rođen Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je klanjao sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, međutim tačno je da nije klanjao iz Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da ga nije vidio, nego je bio samo ashab, halal tabin živio je 120 godina, nikad se nije pogurio, niti uzeo štapa i one godine kad je preselio u 120. 120. godini, oženio je djevicu i sa njom je provio noć kao mamak. Dakle, bio je sposoban do same smrti. Tako Ibn Kathir ovo spomni. Ove godine je preselio Abdullah ibn Shedad ibn al-Had, bio je od poznati Abida Zahida Alima, od njega se prenosi dakle, korisne riječi, korisne poruke, eh, mudrosti i tako dalje također prenosi ono da sahaba radijallahu anhum i od velikog broja tabeina. Ove godine je preselio Muhammed ibn Ali, ibn Ali ibn Abi Talib, Ebul Qasim, Ebu Abdullah također, poznat po imenu Ibn Hanefije. E, njegova mati je bila seuda Sandija od Beni Hanife, i e, pa, halalte. Pošto čitam sve na arabskom pa prevodim direkt, njeno ime bila Haula. Muhammed je rođen u hilafetu Omera ibn Hataba, zatim <clears throat> je bio u delegaciji koja je došla do, do Muavije, a onda do Abdulmelika ibn Mervana. Abdulmelika ibn Mervana je on u jednom e, dakle, onaj pohod oko, u oko devi povalio na zemlju da ga ubije. Pa je Mervan rekao, tako te Allaha, nemoj me kaj ponižavat, pusti me da živi, nemoj me ubijat, kaže, pa je Muhammed ibn Hanifije pustio ga. Bio je mlad, dakle momak, a bio je strašno hrabar, bio jak. Kada je došao on kod Abdulmelika ibn Mervana, e, Abdulmelik ibn Mervan onaj, e, pogled u njega i on njemu kaže, ja je Muminin, sa ti kaže, mene oprosti, ja sam tvog oca ostavio u životu. Kaže, pa mu Abdel, Abdul Melik, onaj, e, dakle, poklonio faktički život, halalio mu i onaj, naredio da se njemu daje plata, godišnja plata. Muhammed ibn Ali je bio jedan od uglednika Kurešija, hrabri, poznati ljudi, bio je jak. <clears throat> Kandidata prisega Ibn Zubeiru, on nije htio dati onaj prisegu, pa između njih dvojice došlo do velike mržnje i pakosti znate, spletki, do te mjere da je Ibn Zubeir odlučio da pobije njega i njegovu familiju. A onda kad je vlast prešla u ruke Abdul Melika, Ibn Omer, kad je dao prisegu, dao je i Ibn Hanefije Abdul Meliku prisegu. Došao je u Medinu, u Medini je dakle umru, neki kažu da je umru prije ove godine, kao da je umru posle te godine, ali najbolje zna, ukopan je eh, na Bekija, to jest Bakijama. Rafidije smatraju da je on otišao na brdo Ridva, da je živ i da je dan danas Allah ga obskrbljuje i on čekaju njegovu pojavu, isto kao što čekaju pojavu onaj e, drugih onoga, kako se zove, Mohameda Laskerija, da se pojavi iz e, pećne Samure. Šije čekaju mnogo što šta, doći na kraj krajeva Dejjal. Mene zanima samo kako naši, odnosno kod nas u Bosni vjeruju te gluposti. Ja sam mislio da smo im malo pametniji narod. Kad Ibn Zubeir htio da ubije Ibn Hanefije, napisao Ibn Hanefije svojim dakle, šijama, to jeste onim koji su ga podržavali u Kufu, poslao pisao sebu Tufailon Vathra Ibn Eskaum i pismo je došlo do Muhtara Ibn Ubejda, a Ibn Zubeir je, kaže, pripremio drvijeće da naloži oko njihovih kuća, njihovim vratima i, pro, vratima i prozorima da zapale im kuće. Pa kada je došla knjiga od Ibn Hanefije, Muhammed Ibn Hanefije do Muhtara, Muhtar ga je smatrao i poziv, on ga je nazivao Mehdijem, pa je Muhtar poslao u Ebu Abdullaha al-đedelija sa 4000 vojnika kada ga spase od Benu, odnosno da spane, spase Benu Hašim od Ibn Zubeira. Sa njim je krenuo također u tom pohod kad su bili spašeni krenuo Ibn Abbas. Ibn Abbas je došao do Tajfa i u Tajfu je onaj preselio. Zatim Ibn Hanefije je ostao sa svojim dakle, tim, uh, e, pobornicima šijama, a Ibn Zubeir nije, se, nije ga htio gond, nije ga nego je rekao ona, ja ti naređujem da ne ostaješ u zemlji gdje je moja vladavna, to jest ne možeš ostati u Tajfu, ne možeš ostati nigdje ovdje, nego krijeni prema Šamu. Bilo je kao 7000 kad su došli do Ejle, onda mu je napisao pismo Abdul Melik i rekao ili ćeš mi dati prisegu ili ćeš izaći iz moje zemlje. Pa Ibn Hanefi je rekao ja ću dati prisegu, ali da dadneš sigurnost, to jeste da neće niko od mojih prijatelja, odnosno od moje porodice stradati. Kaže, tako će i biti. Pa Ibn Hanefi je rekao svojim onaj, e, tim koji su ga pratili, kada je bilo je 7000, Kaže, hvala Allahu Đelešanu koji je sačuvao vašu krv i sačuvao vašu vjeru, onaj ko hoće da bude sačuvan, neka ode tamo gdje misli da će biti spašen, a ona, ja hoću da se vratim u Meku, opet kome? Ibn Zubeiru, Allah Ibn Zubeiru. Međutim, njegov odlazak u, u, onaj, u Meku bio je sa ciljem samo da obavi umru. Kaže, pa se rasulo 6300 ovih ljudi otišli po svijetu tražiti svoju sigurnost u državama Šama, to jeste pod okriljem Abdulmelika ibn Mervana, a Muhammed ibn Hanefije krenuo u harem da obavi onaj umru. Ibn Zubair mu nije dozvolio, tako da je prošlo mnogo, mnogo godina, a oni su ostali u ihramama. Do te mjere da su im se krpeljali zato što nisu se mogli kupati, nisu mogli koristiti sapune, nisu mogli koristiti ništa, nisu se mogli mirsati, da su im se krpelje pošli onaj vezati za tijelo, a da su im se onaj e, i hrami raspadali. Sve to se, e, dakle, onaj, desto dok nije Abdullah ibn Zubair ubijen od strane Hadžađa, a onda su oni mogli da uđu i da obave tu naknadnu umru. Kaže Hadžađ ibn Hanefije, ili ćeš mi kaj dati prisegu ili ću te ubiti, kaže ibn Hanefije njemu, Allah svakog dana ima 360 puta pogleda u Leuhal Mahfuz. Svaki put kada pogleda 360 odredbi, onaj odredi. Kaže, nadam se da će Allah odrediti nešto u svemu tome pa da me, kaže, spasi od tebe. Pa je Hadžaž napisao Abdulmeliku šta mu je ovaj rekao. Pa se Abdulmeliku to svidjelo, a onda je Abdulmelik ove riječi napisao uh, kralju, odnosno caru Bizantijaca. Kada je bizantijski car pogledao šta piše, kaže bizantijski car, ovo nisu, kaže, Abdul Melika, ovo je, kaže, izaslo, izašlo iz poslaničke kući, ovo nisu njegove riječi, on samo nekoga citira. Također Ibn Hanefije, kad je, malo prije spomenu spomenuo, kad Ibn Omer dao prisog, Ibn Hanefije dao Abdul Meliku Ibn Meruanu, s tim da je on dao njemu sigurnost, njemu i njegovim sjedbenicima. Ibn Hanefije umro u Muharremu u Medini, bilo mu je 65 godina, Od djece je imao Abdullaha, Hamzu, Aliju, Džafer, Lekbera, Hasana, Ibrahima, Kasme, Abdurrahmana, Džafer, Lezgara, Auna, Rukaju, svi su bili od različitih majki. Skupina Rafidija smatraju da je on jedan od imama, da se čeka njegova pojava u, u predsudnji dan, isto kao, kao što čeka jedna skupina Hasana ibn Mohameda Laskerija, koji je po njihovim tvrdinama ušao u pećinu ili tunel Samure, uh, i oni iščekivaju njegov, njegov pojavu, čak što više oni dan danas odlaze tamo, svetkuju to mjesto i šalju mu pisma i ta pisma kupe njihovi oni čalmaši, crnih i bijeli čalmi i Kubajg odgovaraju ljudima na ta pisma. Zatim je nastala 82. godina. U Muharremu ove godine došlo je do bitke na takozvanu Zavija između Ešasa i Hadžađa. Na početku su Iračani bili u vojstvu protiv e, stanovnika Šama. Drugog dana kad se vojske okrenule jedan protiv druge, Sufjan ibn Ebrad, jedan od e, emira Šama, navalio je na desno krilo Ibn Ešasa pa ih je rastirao i onda je pobio kaj velik broj od Harija, od e, prijatelja Ibn Ešasa. Toga dana je Hadžađ učinio seždu, onaj, zahvala je Allahu Đelešanu i kaže žao mi je, a on je bio dakle, razlog njegov ubistva, Musaba ibn Zubeira kaže kako je bio plement i kako je bio strpljiv da, da pogine. Od Ibn Ešasa, njegovi prijatelja, istaknuti prijatelje, poginuo je Tufel ibn Amir ibn Vathile Leithi, a kada se njegovo društvo razbježalo, Ibn Ešas se vratio sa onima koji su ostali sa njim ostavnika e, Basri, pa su krenuli prema Kufi, a zatim prema Basri. Tamo su susreli sa Abdurrahmanom ibn Ajašom ibn Rabijom ibn Harsom ibn Abdulmo Talibom, njemu su dali prisegu, pa je Hadžađ se borio protiv svih njih pet, dakle, žestokih noći, odnosno teških noći. Zatim se je okrenuo onaj, e, protiv stanovnika i Basre i Kufe. Kada Ibn Ešas kada Ibn Ešas došao do Basre, Hadžar je postavio e, Ejuba Ibn Hakam Ibn Abi Aqila onaj, e, kao namjesnika, a onda su dakle, njega svrgnuli, svrgnuli su Hadža, svrgnuli su Abdelmelika ibn Mervana i nakon što su dali prisegu Ešasu, onaj, svrgnuli su i ovoga, odnosno prijatelji su da će ga ubiti. Međutim, Ibn Ketir kaže, ovo je bilo vrijeme kada je fitna doživila svoj vrhunac, više se nisu mogle onaj, vojske ni pomiriti, dogovoriti, jer je mnogo bilo izginulih i na jednoj i na drugoj strani. Kada se susrela vojska Hadžađa sa vojskom Vešasa u Zaviji, Hadžadžova vojska ih je napadala svako malo, pa bi onaj Kari govorili e, koji je predvodio Džubile ibn Zuhar, o ljude niste, kaže, nikada bježali, nije ovo dan za bježanje, najgore bi bilo da vi pobjegnete sa bujnog polja, borite se za vašu vjeru i za vaš dunjalog. Kaj je Said ibn Džubeir je, je posticao, a Šabi je bio na njihovoj strani. Kaže, borite se protiv njih, oni su slabi, oni su zapostavili namaz. Dakle, stanovnici Šama, to jeste vojska Šama i Hadžađova vojska, zapostavili su namaz. Zatim se kaže Karije navalili na vojsku od Hadžađa do te mjere da su sami sebi onaj doveli do, do, do gubitka, pa je poginuo Džubila ibn Zuhar, El Evred, onaj, e, među njima, i kaže Hadžađ, poginuo je njihov tagija, navalite na njih, pa je Sufjar ibn El Evred, e, sa konjicom od Hadžađa razvalio lijevo krilo Dešasa, a to je bio, kaže, kraj ove bitke i onda je rastirana Ibn Ešasova vojska u cijelosti. Zatim, bitka na Deir Džemađim. Kaže Ibn Ešas, kada je krenuo u Kufu, došao je tamo do stanovnika Kufe, oni su ga prihvatili, dali su mu prisegu, osim kaže jedne male skupine koja je htjela da se bori mimo njega pod vodstvom Mutara ibn ili Matara ibn Nadžije. On je bio namjesnik Hadžadža i nije im dozvoljavao, odnosno nije se onaj složio sa njim. Kaže, on su zauzeli palaču, kada je došao Ibn Ešas u Kufu, naredio je da se postavi merdevne ljestve prema palači, pa je onaj zauzeo palaču, a onda je e, zarobio Mutara ibn ili Matara ibn Nadžiju i kad ga je htio ubiti, kaže njemu Matar, bolje da me ostaviš jer sam bolji od mnogih tvojih dakle, vojskovođa, odnosno konjanika. Kaže pa ga je pustio Ibn Ešas. Zatim je naredio da se stanovnici Kufe spoje sa stanovnicima Basre. Njih je predvodio Abdurrahman ibn Abbas ibn Rabi ibn Abdul Talib i naredio je da se pripremi onaj, oružane vojske sa svih strana, da se svi prolazi između brda zatvore i svi putevi koji mogu dovesti do Kufe ili do Basre. Zatim je Hadžađ krenuo sa svojom vojskom, Šama, i kad je došao do Kadisije i mjesta Lazib, Ibn Ešas mu je poslao Abdurrahmana Ibn Abasa sa mnogobrojnom vojskom, čak onaj, i Egipćana. Pa im, kaže, Hadžar nije dozvolio da uđu u Kadisiju, a onda je Hadžar se smjestio na mjesto Dir Kurre a Ibn Ešas je došao sa vojskom iz Basre i Kufe dok nije došao do Dir e, onaj, e, džemači. Kaže, Hadžačka je čuo, kaže, Allah ga ubio, kaže, kako nije vidio da se ptice ali oni gdje smo mi došli. Kaže, zašto nije došao? Kaže, moramo sad vidjeti ponovo njemu, moramo se umarati. <clears throat> Ibn Ešas je već bio pripremio vojsko 120.000 boraca. Svi ovi su bili na državnoj platu, jeste, bili su plaćeni onaj vojnici a isto toliko je bilo sa njima njihovih sluga i njihovih robova, tako da je ukupno bilo 240.000. Hadžađ je došao sa vojskom također pomognutom, zatim svaka od, od, od Abdumelike ibn Mervana, svaka od ovih vojska je oko svog tabora iskopala kanal da bi se ona zaštitila od one suprotne vojske. Kaže, svaki dan su, nije došlo do nekog velikog okršaja, nego svaki dan su izlazili na dvoboj, pojedinci prozvao onaj, onoga, onaj, onoga. I ovo je potrajalo dugo vremena. Dugo vremena i u svakom tom dvoboju eh, hađađo vojnici su izgubili život. A onda su se, kaže, okupili e, stanovnici, oni koji su bili već na strane Abdulmelike Hadžađa, okupili se oko Abdul, onoga Abdulmelika u društvu njegovog brata Muhameda ibn Mervana i njegovog sina Abdullaha ibn Abdulmelika ibn Mervana i sa mnogim onaj vojnicima. Pa kažu, napisali su, hajmo kada napišemo pismo stanovnicima Iraka, ako budete, ako vi želite da mi smijenimo hađađa, ako želite da smijenimo hađađa i ako ćete sa tim zadovoljiti, mi ćemo ga, kaže, smijeniti, a onda ćemo vam, kaže, dati ono što pripada stanovnicima Šama, a neka Ibn Ešas izabere državu koju hoće onda bude emir, kaže, živeće kao emir vođa onoliko koliko ja živim, to jeste Abdul Melik nudi Ibn Ešasu vlast. Zatim ću, kaže, vlast darovati onaj Mohamedu Ibn Mervanu. Ako, kaže, stavnici Iraka se ne odazovu u ovoj ponudi, Hadžar će ostati onako što jeste, to jeste vojskovođa, a Mohamed Ibn Mervan i Abdul Melik, odnosno Abdullah Ibn Abdul Melik će se pokoravati Hadžaču. Kad je došla ova vijest do Hadžađa, da je Abdulmelik napisao stanovnicima Iraka da ako hoće oni da se zadovolje time da on smijeni Hadžadža, kaže teško mu je ovo palo, bila je to velika stvar za njega, ispalo je kao da ga Abdulmelik žrtvuje, da ga prodaje, pa je napisao Abdulmeliku, ja mir al mu'minin, tako mi Allaha ako dadneš Iračane da me, time što ćeš me smijeniti ili svrgnuti, neće kad proći mnogo vremena, a da se neće suprostaviti i podići vojske protiv tebe taj čin, to što me smijeniš, neće im, kaže, dati osim više objesti, odnosno da uzit se još više. Zar nisi, kaže, čuo kako stanovnici Iraka postupili sa Ešterom Nehijem protiv Ibn Afana? Kada je upitao šta želite, rekli su, hoćemo da smijeniš Saida Ibn Asa, pa kad ga je smijenio, nije prošla, kaže, ni godina, on se, kaže, digli protiv njega. Kaže, moraš znati da se željezo željezom kuje. To jeste, jedino što možeš odgovoriti jeste borbom a nek ti Allah bude na pomoći ono što vidiš i neka je selam alejke. Kaže, pa je Abdulmelik odbio, osim da ponudi Iračanima ono što je već bio na naumio, pa su došli Abdullah i Muhammed, onaj, pa je Abdullah rekao u stanovnici Iraka, ja sam Abdullah ibn Emir al-Mu'minin, Abdulmelik ibn Merwan, on nam kaže nudi tako i tako, pa je spomenuo ono sve što je, odnosno prošto ono što je njegov otac ponudio svih onih ponuda od njegove smjeni, od dakle, vladavne Ibn Ešasu i to je slično. Kad se sakupili emiri oko Ibn Ešasa, Ibn Ešas je ustao među njima i kaže o njima, mislim kaže da je bilo dobro da prihvatite ovu ponudu da stanu u ratovi, da se pre, prestane prodjevati muslimanska krv. A oni kažu, povikali sa svi strana, ne tako nam Allaha nećemo prihvatiti. Nas je, kaže, mnogo više i mnogo smo jači, a oni su, kaže, u nezgodnoj poziciji. Tako, me, tako nam Allaha nećemo se kaj nikada odazvati Abdul Meliku ibn Mervanu. Zatim su ponovo rekli, ponovo svrgne, svrgnujemo dakle, Abdul Melika i ponovo svrgnujemo njegovog namjesnika Hadžađa. Kad je saznao Abdullah ibn Abdul Melik i njegov Amidža Muhammed šta su rekli, oni su rekli Hadžađu, ti radi sa njim šta hoćeš, mi smo pod tvojom upravom, odnosno pod tvojom vlast, tako nam je naredio Emir al-Mu'minin, a onaj kad god se sa njim sreli, pozdravljali bi, bi njega kao, dakle, onaj vojskovoću, odnosno njihovog vođu. Pa je ponovo Hadžađ, on je samo nastavio, nije ponovo preuzeo, on je samo nastavio da bude njihov onaj vojskovođa. Kaže, borili se svakog dana, stanovnici Iraka su imali podršku iz različitih naselja, sena i gradova i tako dalje. Imali su dakle i hranu, imali su i onaj čak što više i hranu za svoje životinje, a stanovnici Šama koji su bili sa Hadžađom su bili strašno nezgodnoj poziciji. Nije dakle im nije mogla doći ni hrana ni pomoć čak što više da su sve što su imali od deva da onaj, zakuju za jelo su zaklali, nisu više imali toga. I otprilike ovaj hal, u ovom halu su ostali godinu dana i svaki dan su se borili. Dakle, jedni protiv drugih. Nekada bi stanovnici Iraka onaj pobjedili stanovnike Šama, ali stanovnici Šama su imali onaj mnogo bolji izgleda, odnosno više su oni imali izvojevanih pobjeda. Od e, Hadžađovi prijatelja poginuo je Zijad ibn Ghanem, poznat jedan njegov, poznat jedan njegov vojskovođa. Ove godine također je preselio Muhalab ibn Abi Sofre, e, Muhalab ibn, Sof, ibn Abi Sofre, Valim Abu Sa'id al-Ezdi, jedan od uglednika Basri, bio je poznat po svojoj plemenitosti, po svojoj dobroti, rođen je u godini kada je oslobođena Meka, on su se krijetali, dakle njegova familija se krijetala i njegovo pleme krijetala su između Omana i Bahreina. Njegovo pleme je svo otpalo od Islama pa se protiv njih borio Ikrima ibn Abi Džehl. Pa kad ih je savladao, doveo je pred sidika Ebu Sufru i njegovog sina Muhelleba. A kaže, dao je, on, on, on kad je došao, nije, već, nije još bio punoljetan. Zatim je Muhelleb došao u Basru i borio se još u vrijeme ili za vladavinu Moavije protiv onaj e, stavnika Indije. I to 44. godine onaj, po, po Hirš. Također bio je određen ili kao poznati vojskovođa u borbi protiv Haridžija u vrijeme Hadžađa. Otprilike se procjenjuje da je u, jednoj, u jednom od pohoda e, ubio 400, halalta, 4800 Haridžija. Kaže, zbog te bitke Hadžađ mu je dao posebnu poziciju kao vojskovođa. Ove godine je preselio Esma ibn Harža el Fezari al Kufi, bio je također, iako je Esma žensko ime kod Arapa, ali ovdje se odnose na čovjeka, bio je poznat po svojoj plementosti. Kaže, jedni, pa, halalte, jednog dana vidio je nekog momka kako sjedi pre, pred njegovih vrata, pa kaže, šta, šta čekaš kad imam neku potrebu, ali stidme da kažem. Kaže, reci šta hoćeš, kad vidio sam jednu od robkinja kako je ušla, nikada u životinu sam nije vidio ništa ljepši kaže, uzeo ga je za ruku, uveo ga u avliju i kaže, pokaži koja je. Pa kad je prošla, kaže ona, hajde, kaže, izađi napolje, sjedi tamo gdje je sjedio. I onda je malo prošlo vremena, pa je izašao sa ovom robkinjom i kaže, odjenuli smo je u najljepšu odjeću i da znaš, nisam ti je, kaže, mogao odmah dovesti, jer ona je bila robkinja od moje sestre. Puno je, kaže, volila i mora sam je da je kupim za 3000 zlatnika. A onda smo je, kaže, odjenuli, evo, poklanjamo ti nju, onaj, za, dakle, kao poklon. Ove godine preselimo Gajre ibn Muheleb, zatim Haris ibn Abdullah, Muhammed ibn Samir, Zaid ibn Haritha, Abdullah ibn Abi Talha ibn Aswad. Kaže njegova mati, onaj, e, kada je u Muselim, kada je umro sin, Ebu Talha je došao, pa je prenio Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam da mu je umrlo dijete, kaže Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam vi ste ove noći, odnosno tvoja žena je ove noći ponovo zanijela, neka Allah dadne berište o ovoj noći. Pa je kaže, kad je se rodi donos ga Allahom poslanik sa osam, Allahom poslanik sa osam, potrljavom je hurbama usne. Abdullah ibn Kaab ibn Malik, Afan ibn Wahb, Jamil ibn Abdullah, Jamil ibn Abdullah ibn Muammer, ibn Sabah ibn Zubayan, od plemena Beni Huda, <clears throat> bio je jedan od poznatih zaljubljenika Arapa, isto kao što se kaže Mežnun Leila, on je volio jednu ženu po imenu Buseina, odnosno Buseina. Živio je u mjestu Vadil Hura, bio je sam po sebi skroman, poznat e, pjesnik, ali e, time samo što je onaj se bavio, odnosno citirao pjesme e, u kojima podržao islam i muslimane, i Allahov poslanike, hvalio Allah i tako dalje. Bio je jedan od poznatih ili najpoznatijih govornika svoga vremena, Kaže, jednom prilikom susreo se sa Izetom, svojim jednim prijateljem, pa kaže, a njega su zvali Džemil Buthejna, dakle Buseinin Džemil. Kaže, odakle si došao, kaže, idem od one voljene. Kaj gdje ćeš kad od opet voljene. Dakle, krenuo sam od svoje Buseine od opet Buseine. To jeste, napravi samo krug da bi došao do nje. Kaže, ako vidiš Buseinu, on kaže, Izeto, ako vidiš Buseinu, molim te, demi, kaže, dogovor sa njom da se sretne na tom i tom mjestu vidio sam je kaj nekad davno, dok je sa materom na jednom izvoru prala veš haljne. Kaže, pa kaže, kada je vidim, ja ću joj to, kaže, prenijeti. Pa je ovaj, to u pjesmama, da vas pjevuje, da je Buseina skontala. Onda se kaj susreli nekad u sumrak i razgovarali smo, znaš, kovali su čitavu noć. Ibn, odnosno Zubair ibn Bekar prenosio od Abasa ibn Sehla Sajdeja da je došao kod Džemila u trenutcima kad je umiruo, pa kaže, šta će šeći za čovjeka koji nikad nije napio se alkohola, nikad nije počinio blud, nikad nije ukruo, nikad nikoga nije ubio. A svjedoči da je da nema drugog božanstva koje služi ibadet osim Allaha. Kaže, mislim da će biti spašen, da će ući u džennet. Kaže, ko je on? Kaže, ja. Kaže, tako ti kaže Allaha, tvrdi za sebe da nisi to to uradio, a čitav život je pjevaš o ženama. Ima 20 godina pjevaš, kaže Busein. Kaže, tako mi Allaha, nek me ne, ne sustigne Muhammeda sallallahu sallam šefaat, ja sam, kaže, zadnji dan na Dunjaluke ovog trenutka. I zadnji, kaže, dan, ono zadnji dan Dunjaluka mog života i prvi dan Ahireta. Tako mi kaže Allaha, nikad na žensko nisam kaj ispustio svoju ruku kako mi ne dolikuje. Dakle, nisam nikad učinio dakle, da je tako neko u haramu. Kaže, nije prošlo malo vremena, kaže, on je preselio. Umro je u Egiptu, a onda je Abdulaziz ibn Mervan, dakle, onaj, e, znajući za njegovu ljubav prema Buseni, naredio da se pjevaju pjesme, da dođu te pjesme do, do Busejne. Kaže Esma i prenosi jednog čovjeka, osnovno od Džemila, kaže kad je došlo pismo do Busejne, ona je, kaže, izletla iz svoje kuće i rekla, Allaha se, kaže, boj, ako istinu ne govoriš, alaikum salam, ako istinu, kaže, ne govoriš, ako si istinu rekao, ubio si me, Ako si, kaže, slagao, osramotio si me. Kaj ne tako me Allaha, Buseina, Džemile, kaže, umru. Kaže, pa je tako zaplakala i odmah je preselila. Toliko se volili, 20 godina, a nikad se nisu oženili. Jer ima, mi smo to, mi kad smo učili onaj pjes, pjesme od ovoga Međunun Leila, to je bio, dakle, sastavni dio učenja arapskog jezika, pola toga mi nismo ni kontali, tako dalje. I mi pitamo ovoga profesora jednog, zašto je to tolika bila ljubav, kod nas se to kruniši? prosi, hajmo, kucaj na vrata. Tako lave. Kaže on, kod Arapa je bilo zabranjeno da ako se smrtno zaljubi, zabranjeno bilo da se oženi. Od običaja. I zato Međunun Lejla nije mogao da oženi ona, Kajs. Nije mogao da oženi onaj Lejlu, niti ovaj mogu Džemil da oženi Buseinu. Ove godine je preselio Omer ibn Ubejdullah, jedan također od plemenitih emira, vođa, istaknutih ljudi, bio je namjesnik Ibn Zubeira u Basri. Eh, on je bio osvajač Kabula sa Abdullahom ibn Hazimom. On je, eh, dakle, ubio Kutrija ibn Fuđau, jednog od Haridžija, prenosio od Ibn Omera, od Džabira i od mnogih drugih. Zatim, od Ata ibn Abi Rebaha ibn Auna. Prenosi se, kaže, kaže da jednom prilikom da je neki čovjek imao neku uh, robkinju, lijepo je učila Kur'an i lijepe mu je pjesme pjevala. Kad govorimo pjesme, mislim na recitovanje pjesama, nije to kunas trla babalan. Kaže, toliko je trošio na ovu robkinju, pa bio bogat, toliko je trošio na ovu robkinju para da je bankrotirao. Ništa mu nije ostalo. Dakle, šta god je ona imala želju, pojest, odjemt, ovu, onu, nakit, on bi njoj kupio. Kaže, pa mu je rekla ova njegova robkinja, vidim, kaže, da si bankrotirao, najbolje kada me prodaš, pa da od tih para ono što me prodaš, imaš od dođenček da živiš. Kaže, pa je on prodao Omeru ibn Ubejdullahu. A on, Omer ibn Ubejdullah bio namjesnik Basri za 100.000 dirhima. Kada je uzio, kaže, pare, bilo mu, kaže, teško. Bilo mu teško jer pare nisu ništa značilo, ostale bez robkinje koji je volio. Kaže, pa je onaj, ona spjevala neki stihove, ja to danas sam čitao, pokušao sam nekog puta pročitati išta ona da vam mogu prevesti, al to je teško je to onaj, e, prevoditi. Kaže, nek ti je, nek ti je halal ovaj metak što, što si ga uzeo, a u ruci ti ništa nije ostalo osim da razmišljaš. Dakle, džabit pare, opet ćeš da misliš o meni. Kad je čuo onaj Omer, pita on šta je, kad je tako i tako razdvojio se, kad je dvoje voljenih, kupio se, on kaže umire za njom, kaže neće tako me Allaha, ona nazva njega, kaže hodi vam, evo ti kaj sluškinja, evo te ova robkinja, evo te pare što sam ti dao, halal ti bila para, halal ti ona, ja kaj nisam takav da razvojim dvoje voljenih. Neki kažu da je Omer ibn Ubejdullah ibn Amer preselio u Damasku od Kuge, a o tom smo već govorili. Također, Kumail ibn Zijad Kamil ibn Zijad ibn Nehejk ibn Haytham Nahej al-Kufi, On je prenosio hadise od Omera, od Osmana, od Alije ibn Mesu, da je u Hereire, učestvoje u bici na Sifinu, bio je e, hrabar, Zahid Abid, ubio ga je Hadžađ ove godine, živio je 100 godina ili stotinu godina, ubio ga je Hadžađ time što se on sam predao e, pred njega. Kaže, ubio ga je Hadžađ zato što je on tražio od Osmana ibn Afana el Kasas, to jeste krvarnu, tvrdio da ga je Osman ošamari i on je rekao Osman hoće da te ošamarim kad mu je Osman uh, onaj pustio, dakle dopustio mu Osman da ga ošamari, on je rekao ja te halal ime mirom umini, nećete ošamart, a samo onaj da znaš da si me ošamari. Kaže Hadžar, da li neko poput tebi može da traži od mirom muminin onaj, da onaj, e, osvetu i ja ću se kada je danas za to osvijetiti, pa mu je onaj skinuo glavu. Također preselio je Zazan Ebu Amr al-Kendi, jedan od tabijina, bio je poznat po tome što je mnogo pio i svirao tamburu, pa mu, pa mu ga je Allah subhanahu wa ta'ala onaj, dao mu je, odnosno podario Allah subhanahu wa ta'ala te obu, time što je uh, slušao i slijedio Abdullaha ibn Mesud, da bio od njegovih prijatelja, a onda nakon što se vratio na hak, e, do te mjere se posvetio i badet, da kada bi stao u namaz, mislio su da je posađeni kolac da dakle ne bi se, ko drvo, ne bi se onaj, uh, pomakao. Zatim umu Darda Sugra, njeno ime je bilo Huđejma, bila je od e, poznatih pobožnih žena, bila je Alim ili Alima, bila je ona je fekih, to jeste pravnica, čak što više muškarci su dolazili kod nje i ona bi sjedla iza zastora onaj, u, Damask, u džami u Damasku i ona je držala predavanja, a oni bi slušali. Čak što više na njene predavanje dolazi Abdu Melik ibn Mervan, sjedi u njenim halkama, onaj učio do te mjere da bi onaj zaboravljao svoje obaveze onaj dunjaluški ili onaj obaveze kao eh, halife a posvetio se dersovima Zatim je nastala 83. godina. Ove godine su se ponovo spremale vojske od strane Hadžađa u mjestu Dir Hurre i Ibn Ešasa sa njegovim prijateljima od Dir Džemađim. Svakog dana došlo je do bitke između njih. Većinu bitaka su onaj osvajali stanovnici Iraka protiv stanovnika Šama do te mjere da su prijatelji Ibn su to jest Iračani bili rasturili, rastirali stanovnike Šama i to u više, kaže, od 80 i nešto pohoda. Dakle, svaki dan kad došli do bitke, onda bi on malo pauzirali, pa bi opet onaj, svih 80 nešto bitaka su izvojevali Iračani nad Šamljanima. Pored toga, kaže, Hadžaž nije kao odustajao, nije onaj e, izgubio sabor, trpio je, trpio je gubitke. Kada bi on pobjedio jednom danu, svaki dan bi kad je pomakao svoj šator naprijed koliko toliko, koliko metara da onaj e, protiraju ove pomozare stanike Iraka, on bi se kad je toliko pomjerio. Sve do jednog dana, dok nisu pomislili Ibnešasove vojske da su oni onaj da će savladati, da će pobijeti Ibn Hađađeve vojske. Pa Ibn Ešas e, u toj nekoj zadnjoj bitci izgubio od Hađađa jer je Hađađova vojska njih opkolila sa svih strana i onda su ih rastirali na rašta, rašte strane. Kaže Ibn Ešas je sa nešto malo vojnika Stvarno, penzija je čudna stvar. Čuvajte se, draga braća, penzije. E, nešto što je malo ostalo, kaže vojnika, otišao je onaj u zemlje Retpila e, namjesnika, odnosno kraja Turkmena, pa ga je Retpil onaj ko sebi onaj, e, ugostio. Ibn Ešas u tom svom pohodu je naišao na neki od gradova. Jedan od tih namjesnika njima kaže, njemu kaže, ja ću te, kaže, ovdje ko se zrža tebe i tvoje vojske, ja ću te pružiti potpunu podršku i kod mene imaš onaj, e, sigurnost. Pa je obavijestio Hadžađa ibn Jusufa, Sekafija, i kaže, kod mene ibn Ešar sa nešto malo svoje vojske, malo ima, dakle nekoliko stotina. Kad je Retbil čuo za njega, a Ibn Ešas smo je poslao pismo, kaže on ovom namjesniku, ako bude nešto Ibn Ešas u njegovim prijateljima falo, znaj kaj da ću rastor tvoj, tvoj grad, odnosno tvoje utvrde, odnosno tvoju vladavinu. Pa je onda Ibn Ešas prešao po Retbila i iskoristio tu, taj svoj period da, onaj, e, da, da osnaži se sa svojim vojskama u tom vremenu. U tom periodu kad Ibn Ešas pobjegu, Hadžađ Ibn Yusuf je hapsio koga je god mogu i nikoga nije uzeo, a da mu nije rekao ovako, svjedočiš išli da se bio kjafer? Kaže, pa su svi ljudi rekli, svjedočim odnosno svi ti ljudi koji uhvatio rekli bi svjedočim da sam kjafir, pa bi on rekao puste ga, nek ponovo primi islam. I neće mu ništa. Kogod je rekao nisam nikad bio kjafir, on bi ga ubio. Kaže Ibn Đarir, ovim događajima šta je Hadžač radio ljudima, ima, kaže, mnogo priči. Kaj je spomenuo čak Šabija u jednoj od, od tih priča, kad je krenuo Muslim ibn Kutejbi, pa ga je spomenuo kod Hadžađa, pa mu je rečeno onaj, neka napiše, odnosno napišite pismo Muslimu. Kad je pošalj mi Šabija, a onda je kad je Šabi ušao kod njega i poselamio, kao što se kad je selami emir. Kaže, ejuhel mir, ljudi su mi, kaže, naredili da, se, da od tebe tražim, kaže, oprosta halala, neću se, kaže, pretvarati, istinu ću, kaže, reći, tako mi Allahovih dana njegove moći u ovome mjestu kada reću samo istinu kakav god da bude, god da bude gorka. Mi smo se kada tebi suprostavili, izašli smo iz tvoje vladavine, borili smo se, kaže, protiv tebe, sve dok, kaže, nije sustiglo ono što nas je susti, sustiglo. Kaže Hadžar njemu, kako je stanje bilo ljudi dok ste se borili protiv mene? Kaže, vjeruj mi da su muslimani oslabili, da oči više nisu mogle spavati, da se odjeća pocijepala, da se gradovi rasturili i tako dalje, on njemu udreku istinu. Jer kad se uh, izađe iz okvira vladane, bez obzira što je vladar nepravedan, kad se izađe iz okvira vladavine, onda nastane nerid. Kaže, pa je onaj uh, e, hađaž ga pustio i rekao, slobodan si, neću ti ništa. Behehi prenosi jednu predaju pa kaže, hađar je stavio pred njega jednu meselu o, dakle, o nasljedstvu da li punce i njene sestre i kako nasljeđuju ili ne nasljeđuju, pa mu je, kaže, e, Šabi prenio predaje od Sidiha, dakle Ebu Bekra, od Omera, od Osmana, od Ali, od Ibn Mesuda, kaže, pa je prenio svaku predaju u tančine, pojašnjavajući kako je koji od halifa presuđivao, i ashaba, da jeste Ibn Mesuda. Pa kaže, onaj, Hadžar je odabrao onu na čemu je bio Alija, radi Allahu anhu. On znajući im se svidio to taj stav. Kaže, jednom prilikom pred njega je doveden jedan od tih ljudi. Kaže njemu Hadžadž, bio je, kaže, star, abid, zahid, dobar čovjek, poznat po imanu, jakom imanu, dobrom islamu. I Hadžar je htio da ga iskuša. Kaže Hadžadž njemu, daj mi ga i reći svoje stanje. Kaže on Hadžadžu, misliš, kaže, mene je prevart. Ja sam ti, kaže, veći kjafir od faraona, od Hamana, od Nimruda. Kaže, pa se Hadžadž nasmio i kaže, puste i njega. Jer ovaj znao, kaže, kogod kaže da je kafir, haraš ga pusti. A ovaj treba da kaže, abi ja sam, abi gotovo ubijaj me, kako god hoćeš. Koliko je tali vremena? Koliko? Tamo vam je. Ja sam pripremio još pješu stranicu, ali... سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت صلى الله عليه وسلم كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي